أما بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Mühtərəm Müslüman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram. Və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizə də ixlas olmağa çağırıram. Bugünkü xütbəmiz təqvi ilə bağlı olacaq. Çünki təqvanın yeri müsəlman üçün, mömin üçün Allah qanı daha böyükdür. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə çox yerdə bu məsələyə toxunur. Allahdan qorxmağa çağırır və Peyğəmbər sələm hər müsəlmanların qarşısına çıxanda da müsəlmanları məhz Allahdan qorxmağa çəkindirir. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə ayət kəlməsində buyurur ki, Allah qatında sizin ən dəyərliniz, yəni ən xeyirliniz Allahdan ən çox qorxandır. Deməli, bir kişidə təqva varsa, o əlbəttə ki, Allah əqətində onun dəyər də vardır. Yəni, Allah qorxusu insanı <clears throat> daha ə, ağıllı olmağa, daha elmli olmağa, daha dünya görüşü artı olmağa gətirib çıxardır. Necə Abzər, Həzrət Ömər radiyallahu anhu, Kəb radiyallahdan ə, taqva ilə bağlı, qorxu ilə bağlı soruşduqda ki, nədir taqva? Taqva dedikdə nədən yəni, söhbət gedir? O da belə buyurdu ki, sən heç bir tikanlı olan bir sahəyə gir girdinmi, ya Ömər? O da əlbəttə girdim, deyir. Mesela orada nece gezdim, nece hareket etdim. Der ki, her şeyden çekindim. Yani ehtiyatlı oldum ki, her hansı bir tikan yani e, mənə əziyyət verməsin. Yani, taqva da budur. Yəni, səni çəkindirən şeylər, günahlardan, haramlardan, Allahı qəzəbləndirəcək işlər görməkdən, yəni çəkindirməkdir taqva. Yəni, müsəlman da daima bu, e, bu işlə, əlbəttə ki, necə deyərlər, çalışmalıdır öz dərəsində. Necə səhərlərdə Allah anladır ki, Rabi ibn Haysən, ə, e, radiyallahu elə bir insan idi ki, bir körükçünün e, yəni alovla işləyən bir adamın yanından keçəndə qorxusunun ürəyə gedərdi. Yəni o atəşi xatırlayardı və ürəyə gedərdi. Axirəti, qiyaməti xatırlayardı. Belə sahabələr olub, yəni belə təqvalı insanlar olub. Və alimlər də bu ki, qorxan kişi, yəni e, təqvalı, qorxan kişi o demək deyil ki, ağlayıb göz yaşını tökən, silən kişi təqvalı deyil. Gerçəkdən qorxan əzabı xatırlayaraq və günahları onu əzaba aparacaq əməllərdən, günah aparacaq və yaxşı söylədim ki, əməllərdən vaz keçəndir, yəni özünü qoruyandır. Və təqva da əlbəttə qardaş insanları bayaq söylədim ki, kamillik dərəcəsinə gətirib çıxardır, yüksəldir insan Allah qatında. Və kamil insan da əlbəttə ki, Allah və Rasulunun yoluna tabi olub onun yolu ilə gedənlərdir. Yəni məhz bu yolla o dərəcəni qazanmaq olar, o dərəcəyi əldə etmək mümkündür. Əgər Allaha və Rasuluna tabiçiliyin yoxsa əlbəttə ki, sənin <clears throat> ə, ə, dərəcəndən söhbət gedə bilməz. İnsanın da nə qədər Allah ilə rabitəsi varsa, yəni ünsiyyəti varsa, o insan əlbəttə ki, ayaqda durur. O insan nə vaxt ki, o rabitə Allahdan kəsilirsə, yoxdursa, adını müsəlman qoysa da, insan əlbəttə ki, nə edir? Artıq vəhşiləşir, yolunu azır, zülmə, yəni hər cür ə, haqsızlığa əl atır. Və Əlbəttə ki, e, qurtuluş, yəni bayaq söylədim ki, bu yoldadır. Yəni Allah və Rəsul yoluna getməkdədir. Yəni çıxmamaq lazımdır. Necə Peyğəmbər sallam e, vida xutbəsində bizlərə nə söylədi? Dedi ki, bu iki əmanətə sahib çıxın. Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə, yəni o xeyirli yoluna. Fikir ver verək, e, nə vaxt ki müsəlmanlar bunların ikisinə möhkəm yapışdılar, bunlardan e, ayrılmadılar, sahib çıxdılar. Yenədən şah oldular, patşah oldular. Neçə illər, 630 il dünyanı idarə etdilər. Nə vaxt ki, artıq müsəlmanlar bu ikisini tərk elədi, müsəlmanlar tamam zəiflədilər, əlbəttə ki, çökdülər. Bu artıq göz qabağındadır. Bu da onu göstərir ki, biz ə, e, nə qədər ki, e, Qurana və onun ə, e, Allah Rəsulunun göndərdiyi Peyğəmbərə, ə, Allah Talan göndərdiyi Rəsulun göstərdiyi onunla getməsək, əlbəttə ki, biz ə, nə edəcəyik? başımız çox bəlalar çəkəcək, zəifləyəcək. Yəni, müsəlmançılıq o demək deyil ki, hamı baxanda müsəlmandır. Müsəlman deyəndə biz nə elə insanlar başa düşürlər, gedirlər hansı bir məclisdə e, bir Fatih oxusun və ya bir iki mat nəzir nəzir atsın, e, buna iş bitir. Müsəlmançılıq əlbəttə ki, belə deyil. Belə müsəlmançılıq olmaz. Hətta qürurlanırlar ki, mən bilirəm. Necə də duamı bilirəm, sıfıra duasını bilirəm, mən yaş duasını bilirəm. Elə müsəlmançılıq yoxdur. Belə müsəlmançılıq əlbəttə ki, olmaz. Əsl müsəlman əlbəttə ki, odur ki, o insanlardır ki, namaz qılarlar, oruç tutarlar. Müsəlmançılıq budur. Allahın əmrlərini, o haqqlar qoyub üzərimizə, onu yerinə yetirərlər. Digər haqqlar, qonşu ilə, əqrəbi ilə, ailəsi, uşağı ilə necə rəftar etməsi lazımdır. Bunlar hamısı haqqlardandır. Necə Peyğəmbər hədisində buyurur, buyurur ki, hamınız çobansınız, hamınız əlinizin altındakılardan sorumlusunuz deyə buyurur. Bunu hər bir insan başa düşür. Hətta ə, e, elmi olmasa da, necə çoban otardığı qoyundan axşam sorumlu olduğu kimi, biz də hamımız sorumluyuq ailəmizdən, ən aşağısı biri götürək. Allahın əmirlərindən gəlir, tutduğumuz mövqedən gəlir və gəlir hər bir ailəyə gəlir, çıxır. Ki, kişi evində ailəsindən, uşağından sorumludur, cavabdehdir. Onun ə, tərbiyəsi ilə, onun keçimi ilə, əxlaqı ilə, dini ilə. Bu onu göstərir ki, biz evdə uşaqlarımızla da məşğul olmağımız lazımdır. Uşaqlarımızı gözəl bir şəkildə yetişdirməyimiz lazımdır. Həzrət Əli radiyallahu anh nə buyurur? Uşaqlarınıza zamanın elmini öyrədin deyə buyurur. Yəni həm İslamdan ə, e, başqa o zaman dünyanın o elmi, dünya elmini də öyrətmək lazımdır. Yəni nə qədər müsəlman savadlı olsa, o qədər dava üçün önəmlidir. Ancaq başda da əlbəttə nəzr İslam durur. Ancaq təəssüf olsun elə insanlar var ki, elə mövqelərdə oturur, durur ki, ancaq onlar görür nə deyir? Deyir ki, bir dənə uşaq yəni məsciddə olmamalıdır. Onlarsa aqibət pis olar. Yaxşı. Bəs bu uşaq harda öyrənsin? Özləri elə bu insanlar ata-babadan danışırlar ki, atalarımızın, babalarımızın yolları var. Ancaq atalarımızın sözləri var ki, ağac yaş-yaş əyilər. Yəni quruyandan sonra ağacı düzəltmək mümkün deyil. Bu uşaqlar da o formadadır yəni bizim üçün. Körpəlikdən bizə gələn İslamiyyəti, şəriəti, namazı, doğrunu, halalı, haramı öyrənmə, öyrətmədiksə, böyüyəndə uşaq nə hardan onu? Artıq ki, o haramiyyətə düşəndən sonra, o haqları bilməyəndən sonra uşaq əlbəttə ki, İslam çəkindirir günahlardan, namaz pis əməllərdən çəkindirir. O uşaq zinaya düşəndə, içkiyə düşəndə, narkotikə qoşulandan sonra onu düzəltmək mümkündürmü? Xeyr. Və nə qədər hətta yüksək dərəcəli olsa belə bu insanların ə, e, İslamiyyətdən uzaqlığını göstərir ki, uşağın ə, e, məscidlə, İslamla əlaqəsi olunmalıdır. Ancaq Peyğəmbər də öyrədin. Deməli bizim üzərimizə düşən nədir? Uşağı öyrətmək lazım. Çünki evdə elə insanlar ki, e, ataları bilmirlər şəriətinə olan şeydir. Uşaq məsciddə öyrənməlidir. Başqa yerlərdə, yəni dərsliklərdə öyrənməlidir. Yəni, dərslikdə elə bir şey yoxdur. Və Peyğəmbər buyurur ki, <clears throat> bir müsəlman bir e, yırtıktan bir deşikten bir de hem keser, İkinci de hem kesmez. Yani bir Müslümanın e, bugünkü günü ikinci günü aynı formada olmamalıdır. İkinci günü aynı günü yaşayan bizden değildir. Yani Müslüman daha çalışkan olmalı, daha e, e değer, değerli olmalı. Bu da onu gösterir ki bu da elbette ki takva ehlinin sıfatları bunlardandır. Yani Müslüman ailesinden, uşağından sorumludur, cevapdehdir ve bunlara göre cevap verecek onların hayatına göre. Və Həzrət Ömər radiyallahu anh gör nə buyurur? Deyir ki, əgər mənim e, Uhud da, o dağı boyda qızılım olsaydı, mən yetişmiş adam yetirərdim yəni o pula. Yəni o pulları nə edərdim? Savadlı, daha enerjili insanlar yetişdirərdim həmin pulla. Bu da nəyə dəyər verir? Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur müttəqilərin sifətini və mimmə rəzəqnahum yunfiqun. Müttəqilər elə insanlardır ki, onlar Allahın verdiyi o ruzunu infaq edərlər. Allah yolunda xərcləyərlər, Allahın əmr etdiyi bir formada. Ve sahabeler de böyle insanlardan birisidir. Ve burada onu gösterir ki her şey bizim için emanettir. Uşaklarımız bizim için bir emanettir. Canımız da bizim için bir emanettir. Ve elbette ki Allah ve kıyamet günü insan bilir ki yani bu emanetlere göre kıyamette ne yiyecek? Hak hesaba çekilecek. Hak hesaba çekecek Allah bizi bunlara göre. Eğer altımızda bir maşın varsa günümüzde, bilirsiniz də, yani yaxşı maşın, yaxşı zövcə, yaxşı ev Adəm evladının saadətindən sayılır. Əgər altımızda bir yaxşı maşın varsa, biz onu içkili-içkili sürərəksə, o maşın artıq bizim deyil. Başımıza hər, yəni, hadisələr gələr. O bizim deyil. Əgər əlimizdə bir pul varsa, o pul, əgər qumar oynayaraqsa, o bizim əlimizdən sonra bizim deyil. Həmçinin başqa-başqa şeylər. Bunlar hamısı göstərir ki, bunlar hamısı əmanətdir bizim üçün. Canımız da bir əmanətdir. Allah insanı varlı, insanı varla imtihanı çəkər. Kasıb insanı kasıbla imtihana çəkər. Xəstəni canı ilə imtihana çəkər. Həyat imtihandan ibarətdir. Önəmli olan bu imtihandan əlbəttə ki, necə çıxmağımız lazımdır. Necə çıxmaq lazımdır bu imtihandan? Və elm əhlindən buyurur ki, bu pul elə bir şeydir ki, pul ə, e, bir aslan kimidir insan əlində. Onu buraxdınsa, yəni əlbəttə onu sən əlbəttə ki, yaxalaya bilməzsən. Götürək, İslamın gözəlliyin. Məsələn, kapitalizmdə pul var, dövlət kimindir? Holdinglərindir. Ancaq sosializmdə dövlətin idi. Ancaq İslamiyyətdə isə pul Allahındır. Yəni, bütün mülk Allahın. Onu Allah verir və görə ki, o insan ondan necə istifadə edir. Necə Allah da digər təqva əhli haqqında buyurur ki, Allahdan qorxun, Allah sizi öyrətsin. Yəni, Ona görə ki, Allahdan qorxan insanlar Allah onları hər şeyə örgədir. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah e, e, e, Allahdan ancaq alimlər qorxar. Yəni insan Allahdan qorxarsa, öyrənərsə, əlbəttə ki, hər şeyi bilər. Halalı da bilər, haramı da bilər. İnsanları da əlbəttə ki, buna çağırar. Yəni yaxşılığa əmr edir, günahlardan çəkindirər. Və İbn Məsud radiyallahu anh isə buyurur ki, e, Allahdan e, qorxmaq haqqında buyurur ki, burada böyük bir hikmət vardır. Yəni burada Allah təala buyurur ki, Allahdan qorxun. Allah sizə haqla batili öyrətsin, öyrədər. Bir insan Allahdan qorxar, Allah o insana haqla o batili öyrədər. O insan ki Allahdan qorxar, Allah onun günahlarını bağışlayar. O insan ki Allah'dan korkar, Allah onu ne yer? Bol bol nimetler verir. Allah diğer ayet, ayet kelimesinden buyurur. Allah'dan korkun. Eğer korkarsa Allah sizi e, yani gözlemediğiniz varın önemi elbette ki Müslümanlar için çok büyüktür. Ona göre biz de hemşe kutlardı ki Allah'tan korkmak lazımdır. Yani o büyükler de buyurur. O insandan korkmak lazım ki Allah'tan korkmaz. Yani Allah'tan korkmayan insanlar her şey gözlemek mümkündür. Her cür hərəkətlər, əməllər edər. Və e, edirlərsə, onların da müsəlmançılığına əlbəttə söhbət gedə bilməz. Onlar müsəlman deyillər. Çünki müsəlman özünü qoruyan, tabi olan, təslim olan. Və bütün bunlar onu göstərir ki, İslam elə bir şeydir ki, İslam nədir? İnsan, İslam bizi qardaşlığa çağırır. Bir-birimizi sevməyə, yardımlaşmağa çağırır. İslam bunu istəyir. Bir aciz varsa ona yardım eləginən. Bir çətinlik olan çətinliyə yardım eləginən. İslam budur. İslamdan qorxmaq lazım deyil. Və e, necə bir hədisdə Abu Zər anhu anladır ki, Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, harada olursansa ol Allahdan qorxunan. Sahabələr, Səd, e, Əbu Səid Xudrədə Allah da deyir, mən dedim ki, yarasını mənə nəsiyyət et dedim. Onun mənə nəsiyyəti, harada olursansa Allahdan qorx dedi. Bu nəyi göstərir? Müslüman hər yanda Allahdan qorxması lazımdır. Sizli gizli olsun, istəyir aşkar olsun, hər bir yanda Allahdan qorxmaq lazımdır. Əbutər Allah anladır ki, Peyğəmbər mənə buyurdu ki, harda olursunuz Allahdan qorx. Və bir xəta etdikdən sonra bir yaxşı əməl gör ki, onu silsin, yəni onu aparsın. Allah təala bizi Allahdan qorxan qulların arasına qatsın. Amin. Allah bizi İmandan, ibadət itayətdən ayırmasın. Allah Teala bütün cəmi müsəlmana yardımçı olsun. Allah Teala məscidimizi qardaşların fitnəkərdən, fitnə əhlindən qorusun. Allah Teala bizim bağlı qapılarımızı açsın. Allah kimə nə xəstəsə ona şəfa versin. Allah kimə nə çətinləsə onu asanlığa çıxarsın. Və öləndə də şəhədə ən la ilahə illallah deyib ölənlərdən istəsin. Allah bizi qiyamətdə bir arada cənnətdə bərqərar et, bir arada tutasın.